ยิมินาสกาเลนะทางพุทธังอภิปูชยามะยิมินาสกาเลนะทางธรรมังอภิปูชยามะยิมินาสกาเลนะทางสังฆังอภิปูชยามะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวาพุทธัง ภะคะวันตังอภิวาเทมวาคาโต ภะคะวตาธรรมโมธรรมังนามัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆ สังฆังนามามิ สาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักนาตายะติสลเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลักนาทายะติสลเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปี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 นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคัจฉามิ พุทธังสารนังคัจฉามิ ธัมมังสารนังคัจฉามิ ธัมมังสารนังคัจฉามิ สังฆังสารนังคัจฉามิ สังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัม ปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปีสังขังสารนังคัจฉามิทุติยมปีสังขังสารนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปีสังขังสารนังคัจฉามิตติยมปีสังขังสารนังคัจฉามิสารณคมนังนิทิตัง งสาธุมะพันตี ปานาติปาตาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิอตินนาธานาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ อตินนาธานาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิอุสาวาทาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ สุรามีระยะมัชฌปมาทฐานาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานีปัญจสิกขาปะทานีสิเลนะสุกติงยันเตสิสเลนะโพกสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยิปฏิสวดพาภุมิ นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสั ิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตารอบุริสตัมมสารทิสันทาเทวมนุสานังหุนโทภควาติสวะพาโตภะควตาธรรมโม สันทิติโกอากาลิโก เอหิปัสสิโกโอปัญญิโก ปัญจตังเวทิตาโพวิญโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวันโต สาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทางจันตาริปุริสายุคานิอาตาบุริสาบุคัลลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทางิเนยโย อัญชริกรณิโยอนุตารังบุญญาเอตังโลกัสาติพาหุงสหสัมภิเนมิตาสาวุทันตาเอเรเมคารังอุติตาโครัสเสนมารังธานาติธรรมวิตินายิตาวามุนินโทตันเตทัสสะ อวันุเตชยมังการานิมาราติเรกามะเพโยชิตาสาภราเตงโคลัมปนาลวะกัมะอามาทานทายาขังขันเตสุตาตวิทินาจิตาวามุนินโอตันเตตัสสาภวันุเตชยมะอารานินาราคิริงกาชวารา อดิมาตาภูตังดาวาคิจากัมมสันนิวาสุธารุนันตังเมตักปุเสกวิทินาจิตวามุนินโนเตชะสาภวนุเตชยมังการานิโอเคตาคะกามติหันตาสุธารุนันตาตาวันติโยชนะปะทังโุลิมาลวันตา เอเทพิสังกตมโนชิตวามุนิโนเตทะสาภวันตุเตชยมังคารานิกาตวานกาตมุทาราอิวาคาพินิยาจินจายตุตวัจันนาจนากายมานเชสันเตนะโสมวิทินา ทิตาวามุนินโทตันเตทัสสะอวันุเตชยมังการานิสัจังวิหายมติสัจกวาตเกตุงวาทาพิโรพิตามนังอธิอันตบูตังปัญญาปฏิปัชริโต จิตตวามุนินโทตันเดชะสะอวันตุเตชยมังการานินันโทปนัตตาผู้ชาคังวิพุทธังมเหเทโอเตนะเทระผู้ชาเกนะธรรมาปยันโต ทุปเทสวิทินาชิตาวา มุนินโทตันเตทัสสะะวันตุเตชยมังการานิทุขาหาิติพุชาเคนะสุทานตาหานทะรามังเวสุติชุติมิทิภากาพิธานะยานาคเทนวิทินาชิตาวา มุนินโท เตชะสาภวตุเตชยมังคารานิเอตาบิพุทธชยมังอาลาอาทคาทายโยวาจันโนทินัทินเนสารเตมตันิอิตาวานเนกวิวิธานิตวานิโมขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโย มหากรุณิโกนาโถหิตายาสาภปานินาบุเรตวะระมีสาพาสัมโพธิโอติมุตตมะเอเตนะสัจวันเชนะโหตุเตชยมังคารังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันเทวทานุ เอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยามังคาเรอัปราชิตาปัลลังเกสีเสปตทวิโมคาเรอภิเสเกสาพาพุทธานังอาคาปันโตปโมตันติสุนาปัตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมโหโตจัสุเย พระมจาริสุปาทาขีนางกายกรรมังวาจากรรมปาทาขีนางปาทาขีนางมโนกรรมปานิทิเตปาทาขีนาปาทาขีนานิกัตวานัลพันตาเตปาทาขีเน